Això no és un xotis i no hi ha pronoms febles, però és una manera intel·ligent de vomitar. És una renovació de la cançó protesta, el nou himne llegista que diu i fa. Ah, com malo. Ah,